bakotsak be sekretia badu. Bekuxelia. Ozan zerkia egin gertengu biztan da, eh? Bara, barkatuko nantzue, zinema zitze egiten hastu mara izi. zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Bost, sei, zazpi, zortzi, Baina elburua ez da bost klon, klon edo bost dantzari zinez perfektuak behar. Bada nahi hori, bakizu zubia egiteko bertzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA Gaurko kultura talean, maulen iragaiten ari den hau zen, edo maiatzeko karrika antzerki festivalaz mintzatu nahiko genuke, eta bereziki euskaraz, izanen ditugun itzordu batzuk, azpimarratuko ditugu garko emankizunean. Izan ere, amasigarren urtez, mauleko leku ezberdinetan, aurten, amazazpi talde profesional zein amatorren obrak ikuste, ikusteko aukera izanen da. zirkuan dela, dantzan, musikal antzerkian, izanen da, zer ikusi aurten, Euskarari leku emanez gainera proposamen ezberdinak izanen dituk. Horien artean, lehen lehen aipatuko duguna gaur gaueko izanen da maule baitan, iluntzeko zortzi terdietan, huts teatroaren ozkailu alana holtzaratuko baitute Ander Lipus eta Patricia Urrutia aktoreak oltza gainean, lan honi buruzko setasunak gogora ekarriko ditugu. Ander Lipus. Berez, eh, Aspaldiko lagunak dira, eh, Carlos eta eta maite, eh, eta Jimmy baita ere, aspaldiko lagunak ziren, urteak, e, orain dela goita bi urte, punkiak ziren, joan ziren e, e, bapatean punkismoaren mekatzen garai hortan Londoneko eskuat batera, eta han bizitzen hasi zirenean bapatean erabakitzen du Carlosek Euskal Herrira itzultzea, ezta? Eta obra hasten da hogeita bi urte ondoren, bapatean deitzen dio maitek Carlosi esanez e, gure lagun Jimmy ba eh, hilda dagoela eta ozkailu batean dakarrela eta elkarrekin ba, bere herria bilatu behar dugula Jimmy di lur emateko, ezta. Orduan e, berez e, abia puntuak ba, badu more beltzetik, ezta nola ekarri du e, ozkailu batean Jimmy iotza, ezta e, Londonetik, ezta. Orduan badu umore beltzetik eta gero gaiak baita ere e, gaia, gaia berez esango genuke adizkidetasunari buruz dela, edo bueno, garai hortan, eta gara hauetan eurentzat, personaia bi hauentzat zer den kolega izatea, ez da, eta kolega izatea gauza oso eh, serioa eta barneratua dute, ez da, eta eurentzat oso importantea da kolega izate hori. Eta horren inguruan dantzatzen du obrak, ez da, alako rude antzerako batean, eh, hor e, eh, jimiren herriaren bila da bitartean, ba, azkenean azaleratuko da da, eh, kolega bi hauen perfila edo euren izateko manera eta eurak bizi izan dutena eta eurak bizitzen ari direna eh, gaur egun, ez da? Eta, bueno, hori ematen da obra ba, e, nahiko era, bestakit, ba, hainbat era ezberdinetan, ez da? Alde batetik, ba, oso gordin, hau da, hori oso gordina da, eta gordintasun horrek ekartzen du ba, o, bapatean aserrea, bapatean zuarrizko posa, maitasuna, e, kantua, e, amorrua, gauza asko, ez da? Eta, bueno, hortaz, era xume batean hortaz nahi genuen itzegin, eta uste dut, ba, bueno, ba, una iturria e, eskuarekin, berak e, gidoi horrekin, eta nola ez manez e, zuzendaritzarekin ba, lortzen dugula nolako giro bat e, transmititzea publikoari eta bueno, ba, publikoak ordueteko ba, bi personaia hauen inguruan ba, ordueteko gogo eta eta sentimentu asko biltzen da. Bagoan hartu, ozkailu alana gaur gaueko sortzi terdietan eskeniko dutela maule baitan eta sartzea sortzi eurotan duzue biharko egunera begira zer esan, ba goizeko 10 adibidez, Mauleko eskolak pastoral labur bat eskainiko dula. Eta larun batari begira, banakike konpainiak ilargi arrantza txontxongilo ikusgarri eskainiko badu, Mauleko kasernan atxaldeko lauterdietan, Maule erdialdean, iguntzeko amarretan, Patrik Larralde, Bixente Irigarai, Toni Logigi eta Aitzol Lasaletonak eskainiko dute duda izeneko lana.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 pixka bat hori uh, sentsazio hori sortzea mhm. eta la nola dubstep musika, uh, trikitisa, bertsoa hori dena nahasi dugu eta be, dubstep musika ez da biziki zaguna ere heldu da gure, uh, gure ba, berahietat uh, ola berba espikameni gabe edo fitxik gabe eta ondorioz guk uh, ere piskat nahastea hori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 eta beraz uh, lana horren eramaiteko uh, deitu dugu Michel Fouché. Mm -hmm. Beraz, emaitza, ulertu danaz, e, eh, DJ bat izanen da, alde batetik, trikitilaria zu? Bai, hori da. Gero bestetik hip-hop dantzari Alors, uh, Hip-hop dantzaria toni, uh, street art eskolakoa, bayonakoa, uh, gero bertsoan uh, bisente intzai, mhm. Ehm, gero uh, uh, platinetan eta elektromusika ontan, dubstep eh, musikaren egiteko, haitzol uh, letona. eta, voilà, eta ni uh, trikian beraz. Zure errixan handiaren beste inguru batzuaz. Eta nola uztartuko duzu ezuen lana, nola nastuko duzu holtza gainean, ari bat segituko da, e, historio bat kondatzen duzue bakoitzak e, bere bai. instrumentu eta bertsoen bidez? Hori da, historia da, pizka, uh, historia hasi da, um, irakastan baitut uh, Euskara haikan lehen urratxekilan nintzen, eta haiek uh, ikasten zuten nor eta nork,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 haitzol, eh, la chartetik dinik eh, euskara daki eta frantzesa piskat, maina ez, bizikiuntza. Uh, eh, Bixentek biak uh, menperatzen ditu, uh, eta beraz gure komunikazioa ere, gure artean zen, uh, bekampuan den e realitatea. Diende ezberdinak ditugu gure ingurian, eta beti euskaraz mintzatzeko nahian, eta ordean, uh, bon, bora, prozesu ezberdinak uh, sortzen ditugu, ere lortzeko elgarrekin komunikatzeko. Asko ikasi duzu,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 Uh, voilà, eta bon, gero bertsoa eta historio, denana hastia, fa, abentura bizikia, euh, bikaina, zinez. Mhm. Euskara ukan, ala Euskara duna izan. Duguntagiren kultura, nola ulertu izan. Euskaldun nortasuna, ala jabetza gizan Nortasuna, ala jabetza gizan Girelako duguia, dugulako girea, ukanta izanetik bera alda bidea. Itzordua beraz, duda, lana ikusteko, larun batuntan izanen duzu gaueko amarretan maule erdialdean hori bai, eh, euria egiten badu jaiala jen izango duzue itzordu. Eta izanen da, besterik noski, maulen egunotan izanen dira proposamen ezberdinak, eta setasunak nahi baditu itzordu, zitzordu zer izanen den ikusteko, mauleko herriko etxera, edo herriko etxeko webgunera jo dezakezu. Bagozategi taldearen zingel eh, izeneko kantuarekin segituko dugu, aipatu nahiko genukelako ere, eh, gozategi taldeak bihar aukestuen duela, bere lan berrien. G. Deitzen da, beraien diska berria, bihartik aurrera, ba, aurkeztua izanen dena, eta bertan amairu kantu berri aurkitu izango dituk. Horien artean, azken aldean, ezagutara ziduten aurrerapen pen eh, zingela. Zingela. jangabe bizitzen, zenbat maite zaitu, dudan, zer dudan sentitzen Esan nahi dizut baina, inaiz atrebitzen lagunak, denak nazka nazka Egin da dauzkat beti, gaiari bueltaka Astero kontu bera, egun erokaka Hora indiko lan nabil, urtea pasata Bai beze, ostira honetan Bai beze, hausartan izango naiz Zendena kontatu baietz bai Hantzarta izango naiz Zendena kontatu bai ez bela pare lotza lotza Gori gori tikiri tikiri takatori Ai ai ai ai Akabone dausarriak Koopetean izerdiak Apares pare bera bera lotza lotza Gori gori tikiri tikiri takatori Ai ai ai ai Akabone dausarriak opetean ani ausardiak Opetean izerdia Tapar parez pare beira beira lotxa lotxa gori gori Tikiri tikiri takatori ai ai ai ai Akabonen ausardiak Opetean izerdia Da parez pare beira beira lotxa lotxa gori gori Tikiri tikiri takatori ai ai ai ai Akabonen ausardiak Kopetean izerdiak, tapar pare beira beira lotxa lotxa gorri gorri tiki tiki takatori ai ai ai ai Akabon ere ausardiak, kopetean izerdiak, tapar pare beira beira lotxa lotxa gorri gorri tiki tiki takatori ai ai ai ai Kultur alea. Beti esaten dagoena dako ban defenditzen da, e, publikoarekin gertatzen den gauza hori da, eta gure hortan pentsatzen goaz, e, azkenan hori da nahi daguna diska egin dugu, ba, bueno, ezagutu gaitzaten, eta gure gana heldu daitezen, baina beti ere, bai, kontzertura goa pentsatzen. Bakoban taldeko jone laskiur gorosabelen adirazpenak eh, jarri dizkizuegu orain, koban taldea zagutzeko aukera derra izango baitugu ostira Kantuz Kantuzkantu emankizunean taldeunen eh, diska izango dugu izpide eta hartarako ban taldeko bilagun izango ditugu gure artean. Ostira lontan, atxaldeko lauetatiko iti. Bauntar arte iritsi gara gaurkoan entzule, nealetik eh, besterik bihar arte esaten dizuet eta bion bitartan ongi aio. Lehun iragan da eguna, lurrin idorratzean utziaz, eta galdutako norbaiten pausuak isilarazten ditu txitsarrak. Beti desordutan darien baten urratxak,

Ara eta norbere txukura miltzen da Taltxatzen gara eta norbere miltzen bakotsak be sekretia badu. Bekusegia. Ozan zerkia egin gertengu biztan da, eh? Bara, barkatuko zue? Zinema egiten hastu mara ez zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, ahon, ahon, ahon, benan elburua, ez da izaita bost klon, klon edo bost antzeriztzinez perfektuak lehen. Badan aikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea.